подкасты радыёвабода як по эканоміцы і па ўладах беларусі можа ударыць новая вайна на блізкім усходзе што будзе рабіць партыя Віктора бабарыкі ці засталіся ў беларусаў якім пагражае арышт магчымасці выехаць з краіны знайшлі раней невядомы асобнік кнігі францішка з карыны чаму гэта сенсацыя пра ўсё гэта мы пагутрам у сённяшнім піку свабоды мы ў жывым эфіры з вами алексей знаткевич а Ужо амаль тыдзень ідзе новая вайна на блізкім усходзе. Ізраіль і ЗША нанеслі і наносяць удары па Іране. Іран спрабуе абстрэльваць Ізраіль і ты арабскія краіны, дзе ёсць амерыканская вайсковая прысутнасць. Як гэтая вайна паўплывае на палітыку і эканоміку Беларусі. І наш першы сённяшні госць кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Спадар Валер, добры дзень, дзякуй, што знайшлі час далучыцца да нас. Э, добры дзень, спадар Алексей, дзякуй за запрашэнне. Александр Лукашенко заявіў пра вераломны напад Ізраілю і ЗША на Іран, але агулам ягоная рэакцыя была даволі стрыманая. Ці чакаеце вы нейкіх істотных зменаў у дзеяннях Лукашэнкі ў выніку гэтай вайны? Э, так, ну, найперш трэба сказаць, што э, для Беларусі як сярэдняй па памерах краіны э, дзейснае міжнароднае права, гэты сусветны парадак гэта гарантыя выжывання як дзяржава. Э, падобныя канфлікты яны падрываюць сусветны парадак і пагражаюць э, вяртаннем да сілавога вырашэння э, канфліктаў як ужо дзейнай нормы. А, таму канешне Беларусь сярод іншых краін з падобнага складу будуць устрывожаныя такім. Тут ёсць свае негатыўныя чыннікі, якія могуць паўплываць насамрэч на тое як э, россия глядзіць на беларусь як россия глядзіць на, на рэгіён это ў прынцыпе нармалізуе э, такі сілавы варыянт э, вырашэння канфліктаў і ў гэтым сэнсе россия становіцца яшчэ менш таким аутсайдерам ці парушальнікам міжнародных норм трэба таксама разумець што і мы сёння гэта бачым ужо што канфлікт прывёў да рэзкага скачка цен на нафту гэта адзін з такіх вельмі важных эканамічных Э, фактараў для рассіі што э, можа прывесці таксама да таго што рассія будзе больш упэўненая э, больш напорыстая больш агрэсіўная можа атрымаць пэўныя новыя ресурсы для вядзення вайны супраць украіны але таксама гэта можа падбіць яе новыя такія амбіцыі геапалітычныя якія таксама будуць закранаць і беларусь Шановныя гледачы я нагадаю што мы ў жывым эфіры таму вы самі можете задаць пытанні спадару кавалеўскаму ў каментарах под гэтым відэа А калі для вас гэта бяспечна калі ласка паставце пад ім лайк падзяліцеся ім каб яго пабачылі больш людзей у Учора Александр Лукашенко памілаваў 18 вязня, у тым ліку 15 асуджаных паводле гэтак званых экстрэміскіх артыкулаў, а спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў Беларусі Джон Коул падзякаваў Лукашэнку за памілаванне. Ці гэта сведчыць, што Лукашенко не спалохаўся і ён будзе працягваць перамовы з ЗША, магчыма, будзе больш маштабнае вызваленне палітвязняў. А, так і не толькі лукашенко не спалохаўся гэтага это не спалохаліся амерыканцы ўсё ж такі заявы лукашэнкі пасля пачатку вось гэтых налётаў на іран былі больш праіранскія так ён спрабуе не чапляць злучаныя штаты абыходзіць гэтым гэты фактар удзелу злучаных штатаў у аперацыі больш кіруе ўвагу на ізраіль але тым не менш бачым што і злучаныя штаты праз джона коула паказваюць што яны намераны э, далей працягваць гэты дыалог по вызваленню палітычных вязняў у беларусі і ну гэта тое што дае надзею на тое што праца працягнецца і людзі будуць выходзіць літаральна тыдзень таму мы наша кааліцыя за вызваленне палітвязняў была ў вашынгтоне сустракалася ў дзярждэпартаменце не тады гэтыя запэўнены гучалі вельмі упэўнена што э, праца будзе працягнутая і вось гэты фактар сапраўды ён ён мог нейкім чынам паўплываць на ход перамоваў з мінскам але я тут падкрэсліваю зноў што злучаныя штаты гэты перамоўны працэс пачалі менавіта па гуманітарнай праблематыцы яны не закранаюць тэму двухбаковых адносінаў з рассіяй яны не закранаюць пытанні геапалітыкі пытанні бяспекі і менавіта гэта з'яўляецца гарантый такой страхоўкай ад таго што сам працэс абаронены ад падобных стрэсаў ад падобных рызыкаў э, я думаю што гэта вельмі разумная палітыка і з э, боку мінска і з боку вашынгтона э, трымаць фокус у гэтай размове менавіта на гуманітарных пытаннях і такім чынам мы бачым што праз некаторыя папярэднія стрэсы праз некаторыя папярэднія крызісныя сітуацыі якія існавалі ў беларусі за гэты год у працэс працягваўся працэс набірае толькі абароты і тут ёсць э, спадзяванне што ён будзе прыводзіць да новых вынікаў і вы часткова ўжо адказалі на гэтае пытанне але вось якраз нехта з гледачоў пытаецца ці можа абвастрэнне на блізкім усходзе адцягнуць увагу захаду ад беларусі і ад сітуацыі з палітвязнямі вось вы заўважылі за гэты тыдзень што нешта такое адбылося Не, гэты, гэты працэс э, э, працэс перамоваў з мінскам э, адбываецца паралельна аўтаномна ён ніяк не звязаны з геапалітыкай з пытаннямі бяспекі таму я думаю што ўсё ж такі тут ёсць пэўная ўстойлівасць гэтага працэса абароненасць ад падобных стрэсавых сітуацый І я нагадаю, што мы ў жывым эфіры вы можете самі задаваць пытанні спадару кавалеўскаму. А як ужо ўплывае і будзе ўплываць новая вайна на блізкім усходзе на беларускую эканоміку. Пра гэта я спытаўся ў эканамічнага глядальніка Андрэя Махоўскага калі казаць пра вось амерыканскія ізраільскія ўдары по ірану то тут уплыў будзе ўскосным гэта трэба казаць про то як гэта паўплывае на расійскую эканоміку але на беларускую ёсць можа быть непасрэдны ўплыў і тут ёсць два таких напрамку непасрэдна на беларускую эканоміку могуць паўплываць удары ірана па сваіх суседзях у першую чаргу гэта тычыцца удараў канешне па эміратах Так, ну, там были некие удары по Аману. Иран казаў, што ён не б'е па Аману. Окей, але па эміратах дакладна б'е. І вось гэта можа наўпрост паўплываць на беларускую эканоміку. Як бы па двум напрам, па двух напрамках. Першы напрамак гэта такі э, дзяржаўны, да? вось э, пасля таго, як супраць Беларусі былі ўведзены санкцыі, э, таварозварот Беларусі з Аманам, ён вырас проста ў дзясяткі разоў калі да двадцатого году гэта было там недзе 70 мільёнаў долараў год усяго э, то ў 24 годзе пак э, казаў вось амбасадар беларусі у эміратах гэта толькі беларускі экспорт у эміраты склаў 3 і 6 мільярда долараў ну і мы разумеем што гэта за экспорт гэта зразумела што гэта экспорт не ў эміраты эміраты сталіся такім хабам для беларускай прадукцыі адкуль беларуская прадукцыя ідзе ўжо далей яна ідзе там у афрыку яна ідзе там у краіны азіі яна ідзе ў ты ж краіны ну, заліву але там ну там не так шмат восьось ішла ў той жа іран <laughs> дарэчы да? ну але з іранам там товаразварот мінімальная восьось тры шесть мільярды долараў гэта вельмі шмат вельмі вялікія аб'ёмы і ну і калі вось гэтыя удары будуць працягвацца па эміратах то ну як бы ёсць рызыка што патрэбна будзе шукаць новы хаб патрэбна будзе ну нейкія шукаць новыя лагістычныя цепочки гэта ну гэта цяжка гэта зай, займе час гэта займе гэта будзе патрабаваць дадатковых грошаў вось гэта ну гэта як бы адзін напрамак другі напрамак тычыцца ён такі ўжо асабісты да э, ну мы бачым як лукашенко абжыўся ў эміратах як лукашенко абжыўся ў амане і мы бачым што э, што э, гэты што ён ездзіць туды як да сябе дадому візіты доўжацца там тыднямі ніякай амаль што афіцыйнай інфармацыі але калі яна ёсць то ну вось як у гэтая сустрэча ў амане з султанам калі прысутнічалі двое яго сыноў старэйшай малодшы ну і ёсць як бы нагоды казаць што хутчэй за ўсё у аман і ну па-першай эміраты зараз аман гэта для лук гэта такая ціхая гавань ціхая заваць для лукашанкаўскіх ну менавіта асабістых грошай ну і відавочна калі пачынаецца вайна то гэтая гавань яна становіцца ўжо у не такой ціхай і ну магчыма нават пад трэба будзе шукаць куды гэтыя грошы перавесці таму ну вось як бы два напрамкі адзін такі на дзяржаўным узроўні другі такі на асабістым нездарма лукашенко калі сустракаўся з амбасадарам ірана ў беларусі нездарма ён там з асаблівай занепакоенасцю сказаў пра тое што ну вось ён баіцца што краіны заліва будуць уцягнутыя ў гэтую вайну Ну і беларускае МЗС таксама там два ці тры дні таму таксама рабіла заяву менавіта вось з непакойнасцю на гэты конт на тое, што краіны заліва будуць уцягнутыя ў вайну. Вось, вось гэта для Лукашэнкі э, ну, самы непрыемны вынік э, вось гэтай вайны военные дзеянні выклікалі рост цэнаў на нафту і як ужо казаў спадар кавалеўскі некаторыя эканамісты лічаць што гэта можа паспрыяць эканоміцы рассеі і в сваю чаргу можа даць дадатковыя рынкі стымулы для беларускай эканомікі але вось што пра гэта кажа эканамічны аглядальнік андрей маховскі да, глядзіце э, а цяпер про ускосны да? цяпер про ускосны ўплыў высокія цэны на нафту ну, патэнцыйна у калі разглядаць гэта як нейкага сферычнага каня ў вакууме то так відавочна што высокія цэны кошты на нафту Росія атрымоўвае больш грошай у рассіі больш грошай на тое каб э, глядзіш і беларускаму саюзніку нешта перападзе э, але надо але тут усё па-першае тут усё залежыць ад таго колькі працягнецца гэтая вайна э, ну калі яна працягнецца як трамп на пачатку абяцаў чатыры тыдні то ну гэта наогул ніхто нічога не заўважыць насамрэч а і расійскай эканоміцы гэта не дапаможа по-другое як бы мы бачым што кошты на нафту яны не так значна выраслі кошты на нафту зараз на бренд э, складаюць 83 долара за барыль там 832 835 ну, там, ну гэта не не такі вялікі ўзрост коштаў восьось э, і трэба разумець што ёсць вялікая тут галоўна ж э, ёсць вялікая зніжка для расійскай нафты калі у у лютым гэтая зніжка складала 26 долараў за барыль то бок ну вось калі зараз там умоўно кажучы прадаваць расійскую на нафту з гэтай зніжкай то атрымаецца што яна прадаецца по 57 долараў за барыль і гэта нават ніжэй чым у той тая цана на нафту якая была закладзена ў расійскі бюджэт 59 долараў за барыль але зноў жа расійскі бюджэт быў ну так э, спрагназаваны з улікам ну, пры гэтай цане пры 59 долараў за барыль так на расійскую нафту гэта ўсё роўна вялікі вельмі вялікі дэфіцыт 3 і 8 трыльёна расійскіх рублёў э, то бок каб расійскі бюджэт мог звесці ну канцы з канцамі каб э, гэта не каб не было ніякага дэфіцыту э, кошты на нафтуус па падліках агенства рэйта павінны скласці каля 90 долараў за барыль ну я падкрэсліваю гэта кошты менавіта на расійскую нафту не не мировые кошты на нафту вось ну як якія мы вось бачым там э, што яны там растуць не растуць там да вось гэта не не нафта сорта бренд а кошты на расійскую нафту якая заўсёды ішла са зніжкай э, да вось э, нафты сорта бренд нават у дасанкцыйныя часы там зніжка была 10 долларов за барыль то бок ну там я не ведаю калі ўсё будзе добра калі россия удастся вось дамагцісься каб гэтая зніжка была мінімальнай то ну там сверстаць бюджэт без дэфіцыту э, кошты мировые кошты на нафту павінны быць больш за 100 долларов за барыль Гэта было меркаванне эканамічнага лядальніка Андрэя Махускага, а з намі ў жывым эфіры па-ранейшаму кіраўнік агенства еўральтанычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Я б хацеў вярнуцца менавіта да палітычных наступстваў новай вайны на блізкім усходзе для Беларусі. Спадар Валер, на вашую думку, гэтая вайна яшчэ больш прывяжа Беларусь да рассіі, ці яна ўсё ж дае шанец неяк адасобіцца. Ну, я думаю что эм, все ж таки праз гэты канфлікт праз нармалізацыю сілавых варыянтаў вырашэння крызісных сітуацый э, будзе памяншацца увага да украіны э, да гэта супрацьстаяння паміж рассіі украіны і ў гэтым сэнсе ў рассіі больш развязаныя рукі э, больш магчымасцю для того каб праводзіць далей э, гэтую агрэсію і і зноў жа Беларусь з'яўляецца неад'емнай часткай. Гэта рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну, зарабляе на гэтым грошы і магчыма, таксама падвышаныя даходы ад гандлю нафты рассіі могуць павялічыць гэты абаронны заказ ад, ад беларусі то бок тут могуць быць і плюсы могуць быць і сур'ёзныя геапалітычныя мінусы разам з тым як ужо казаў спадармаховскі што у лукашенко даволі складана сітуацыі бо ў яго там ёсць іншыя інтарэсы якія не звязаныя з іранам але звязаныя з тымі краінамі якія зараз засыпае шахедамі засыпае ракетамі іран гэта можа як бы ставіць яго ў расцяжку ўжо зараз мы бачым напрыклад як, як абыгрывае сітуацыю мінск з іранам падтрымліваючы іран але разам з тым падтрымліваючы і азербайджан Э, які ўжо пацярпеў ад адной з такіх атак э, э, то бок вельмі вельмі складаная сітуацыя для лукашэнкі якому хацелася б конечно сябраваць з усімі але калі сябры пачынаюць ваяваць адзін з адным то тут ужо встаюць такія больш складаныя пытанні і магчыма ад такой сітуацыі лепш трымаць пэўную дыстанцыю то таксама бачна што на самім ближнім усходзе пачынаюць э, падымацца галасы супраць э, гэтай аперацыі злучаных штатаў што самыя арабскія краіны выказваюць незадаволенасць фактычна асоўваюць э, фокус ці віну за пачатак гэтага канфлікта на злучаныя штаты папярэджваюць пра тое што гэта можа мець пэўныя фінансавыя наступствы для злучаных штатаў а ўсё ж таки памятаем што злучаныя штаты ў пэўным сэнсе залежаць ад сусветнага парадку ад сусветнай эканомікі у тым што значная колькасць каштоўных цінных папер э, Случаных штатаў гандлююцца э, з іншымі краінамі, то бок тут ёсць залежнасць моц долара, моц амерыканскай эканомікі не такая безумоўна, як можа э, аказацца. Так што тут ёсць вельмі шмат фактараў, якія пакуль не пэўна, як яны будуць развівацца, але Э, відавочна што для для лукашэнкі для яго рэжыма сітуацыя выглядае ну, такая з, з добрым такім наборам рызыкаў якія могуць пашкодзіць эканамічным фінансавым інтарэсам э, Я нагадаю, што мы ў жывым эфіры вы самі можаце задаць пытанне спадару кавалеўскаму і у нас есть такі каментар гэта ясна не пытанне мяне цікавіць ці ляснуцца грошы сямейкі дай бог каб зніклі і ён з імі вось такі каментар. Mm -hmm. Э, я не буду вас тут пытаться, але может быть вы прокаментуете ці, ці падалося вам правдоподобным тое, пра што казаў спадар Махоўскі, што для Лукашэнкі найперш аб'яднаныя э, арабскія эміраты, Аман таксама это такая ціхая гавань, як ён сказаў, дзе ён магчыма трымае свае асабістыя капіталы і што калі гэты канфлікт будзе працягвацца нарастаць і калі сапраўды ён сур'ёзна закране эміраты тыя ж, дык давядзецца шукаць новыя ціхія гавані. Ну так афіцыйных пацверджанняў нікога ніколі не было пра тое дзе лукашенко хавае грошы сям'і падкрэслім скрадзеныя ў беларускага народа але тым не менш ёсць такое даўняе перакананне што менавіта краіны заліва і менавіта аб'яднаныя арабскія эміраты да тое месца дзе гэтыя грошы захоўваюцца і канешне яму будзе зараз я думаю вельмі нервова ад, ад гэтай сітуацыі тым больш што эміраты апынуліся даволі уразлівымі Э, перад атакамі з боку ірана бачым што яны несуць значныя фінансавыя страты праз тое што ну, фактычна абарона іх не настолькі гатовая да таго каб каб супрацьстаяць гэтым налётам з боку ірана мы ведаем што беларусь шчыльна супрацоўнічае э, з іранам у вайсковай сферы і вось што пра гэтае супрацоўніцтва нам расказаў прадстаўнік ініцыятывы белпол владимир жыгар Давайте послушаем. По информации Белпол, а, сотрудничество режима Лукашенко с Ираном, оно достаточно такое многоуровневое. И а, очень много, скажем так, лежит в плоскости а, милитаризации Беларуси. То есть, например, тот же самый завод корпусных изделий, он же объект-участок, это завод по а, финальной сборке боеприпасов калибра 122 мм и 152 э, мм, то есть там непосредственно будут запрессовывать либо заливать э, взрывчатку, так вот э, это непосредственно производство, оно очень сильно зависит от взаимодействия с Ираном, так как Беларусь не а, производит взрывчатку, то есть нет каких-то э, возможностей создавать взрывчатые вещества, и часть э, взрывчатки, часть составных частей взрывчатки должны были покупать у Ирана. Но в связи с этой ситуацией, которая сейчас есть в Иране, э, эти поставки, э, скажем так, приостановились. Нет взрывчатки, э, нет э, выхода на производственные мощности завода корпусных изделий значит, нет а, тысяч а, снарядов реактивных либо артиллерийских выстрелов, которые Беларусь поставляет в Россию. Также Иран играет очень важную роль с точки зрения поставки в Беларусь а, оборудования, каких-то комплектующих для иных производств, которые не могут покупить то же самое, например, э, в странах западного мира. Э, Кидматек, белорусское предприятие, которое входит в ГВПК, оно пыталось закупить в Австрии специальное оборудование для производства э, дула для э, так называемого белорусского автомата ВКС-100. Но так как имеются санкционные ограничения и в целом токсичность белорусской, Беларуси даже, можно сказать, Э, данное оборудование не было ей продано, и поэтому поставщиком данного оборудования э, выступил Иран. Но э, если мы говорим про Иран в данном случае, то они хотят поставить этот автомат, скажем так, на, на поток. Но покупка дополнительного оборудования, его наладка, там, например, ремонт, все это зависит от иранских поставщиков, но ну, так как есть в Иране такого рода проблемы, они не могут а, поставить этот автомат а, на серийное производство и также не могут э, его продавать в России. Если мы говорим про БПЛА, то э, российские шахеды, э, которые они покупали непосредственно в Иране, э, либо Геране, то часть комплектующих выполняет тот же самый завод Гумсельмаш. Поэтому здесь едва ли сейчас станет меньше Э, ударов по Украине э, вот таким видом оружия, то как бы была шахет либо герань, так как очень многие составные части, в принципе, уже локализованы на э, производство этих частей локализовано на территории Беларуси и России. А, но Беларусь, конечно же, может предоставить свой модельный ряд в более большем объеме, потому что, в принципе, сейчас Беларусь поставляет в Россию такие БПЛА, как Чекан, как Аскалон, как Миротворец, Миротворец У, но это его учебная версия – ну, здесь могут, э, скажем так, увеличить количество, а, то есть объем продаж на территорию России. В последующем Россия, естественно, будет это э, применять в войне против Украины. І мы таксама спыталіся гаспадара жыгара ці будзе цяперашняя сітуацыя азначаць большы прыбытак для беларускіх ваенных прадпрыемстваў і нарошчванне военных магутностей, промысловых магутностей? Нужно понимать, что любые санкционные ограничения, которые вводятся по отношению к Беларуси, они замедляют процесс создания любого оружия, любых боеприпасов, любых микрочипов или там оптических приборов для модернизации устаревшей техники русских. А, они создают такие условия, при котором конечный продукт становится очень дорогим. Поэтому э, они режим Лукашенко, безусловно, будет желать сделать э, больше, продать больше, на этом максимально заработать. С нашей стороны необходимо только усиливать давление, чтобы а, вот эта милитаризация Беларуси как минимум замедлялась, как максимум она вообще остановилась. Это было меркаванне прадстаўніка ініцыятывы Белпол Владзіміра Жыгара, з намі ў жывым эфіры па-ранейшаму кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Спадар Валер, наколькі я разумею, папраўце мяне, калі я памыляюся, вы якраз ўсё ж такі выступаеце за тое, каб часткова санкцыі з Беларусі здымаліся у абмен на вызваленне палітвязняў. І што вы адказалі на вось гэты аргумент спадара Жыгара, што любыя санкцыі запавольваюць менавіта вайсковую каля вайсковую вытворчасць і таму іх нельга здымаць. Ну, наша коалиция выступае за тое, каб выкарыстоўваць санкцыі, якія не звязаныя з вайной ніякім чынам выкарыстоўваць іх дзеля таго, каб вызваляць людзей, каб працаваць над спыненнем рэпрэсій. У гэтым сэнсе я думаю, што эта пазіцыя будзе заставацца паслядоўнай і мы будзем настойваць на тым, што ваенныя санкцыі павінны не толькі захоўвацца, але і ўзмацняцца да таго часу, пакуль вайна працягваецца ці не будзе скончаная. Я думаю, што насамрэч вось гэтае развіццё падзей тое што э, на сённяшні дзень злучаныя штаты атакуюць іран і вельмі аслабляюць э, іран э, не толькі ў плане абароны, але таксама і іх геапалітычных амбіцый сувязей з беларусю насамрэч яно будзе спрыяць беларусі бо за апошні пяць паловай гадоў выхад з заходнееўрапейскіх краін злучаных штатаў з беларусі стварыла вельмі шмат прасторы дзеля таго каб там працавала не толькі россия але таксама і кітай таксама іран і, і зараз мы бачым сапраўды за гэтыя некалькі гадоў іран вельмі моцна пашырыў сваю прысутнасць уцягвае беларусь у гэтае супрацоўніцтва якое канешне абсолютно невыгаднае для нацыянальных інтарэсаў беларусі як незалежнай суверэннай дэмакратычнай дзяржавы і вось гэтыя падзеі яны прымусяць іран зменшыць сваю прысутнасць знізяць гэту інтэнсіўнасць супрацоўніцтва з рэжымом лукашэнкі таму это можна толькі вітаць гэта адзін з тых плюсаў якія можа выйсці з гэтай сітуацыі Я нагадаю, выглядзіце пік свабоды. Вы, мы падводзім вынікі тыдня, мы ў жывым эфіры можете задаваць свае пытанні. І цяпер да іншай тэмы. 4 сакавіка колішні прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Віктор Бабарыка прадставіў сваю партыю разам і выступіў з прамовай на міжпартыйным форуме ў еўрапарламенце. І мы папрасілі пра каментар самога Віктора Бабарыку, ягоную каманду. Ён э, нам напісаў, што пакуль няма сэнсу гутарыць пра партыю, я працытую, яшчэ не прыйшоў час. Ну, я спадзяюся, у найбліжэйшай будучыні час для такой размовы з'явіцца, А я хацеў бы спытацца ў спадара Валера кавалёўскага, чым на вашу думку можа і чым павінна была б займацца новая партыя ў цяперашніх умовах. Ну, па-першае вітаю што ёсць такія амбіцыі што ёсць новыя фігуры хаця яны насамрэч не новы менавіта з віктара бабарыкі пачынаўся такі такі выбух энергіі цікаўнасці да выбараў у беларусі ў двадцатым годзе у тое э, што ён вызвалены это конечно вельмі добрая навіна і марыя калеснікова таксама на свабодзе што яны зараз намацоўваюць э, вось гэтую тэму якім чынам яны будуць рэалізоўваць свае інтарэсы свае палітычныя амбіцыі і я спадзяюся што гэтая праца працягнецца хаця сама кааліцыя за вызвалення палітвязняў не афіліюцца не асацыюцца ні зводнай палітычнай структурай э, бо палітызацыя пра працы па вызваленні палітвязняў яна можа быць шкоднай для самой гэтай Э, працы але тым не менш што я на што я звяртаю зараз увагу э, вось у такіх э, праграмных выступах як у віктора бабарыкі ў брусселі учора это тое што фактычна нельга знайсці адрозненняў ад той пазіцыі якую займае да гэтага часу офіс святланы ціханаўскай аб'яднаны пераходны кабінет Э, фактычна на сённяшні дзень гэта паўтарэнне э, тых самых тэзісаў і для палітычнай сілы мне здаецца што гэта досыць бесперспектыўная справа э, калі ў цябе няма адрозненняў ад іншых палітыкаў як у маркетынге кажуць дыферэнцыруйся ці знікне калі ты не здольны сфармуляваць у чым заключаецца унікальнасць тваёй прапановы палітычнай прапановы Э, то гэта не будзе э, прыцягваць увагу людзей не будзе заражаць людзей не будзе э, ну, тлумачыць сэнс існавання гэтай палітычнай сілы калі яна ну, фактычна паўтарае тыя самыя тэзісы што ёсць у іншых палітыкаў таму будзем спадзявацца што гэтая праца ўнутры самой партыі ў камандзе віктор бабарыкі працягнецца што яны змогуць знайсці тыя сэнсы тыя мэты і тыя актыўнасці э, дзейнасці якія могуць сапраўды дыферэнцыраваць э, гэтую партыю ад іншых палітычных сіл на э, вось гэтым беларускім дэмакратычным ландшафце Дзякуй за ваше меркаванне з намі ў жывым эфіры кіраўнік агенства еўральтантычнага супрацоўніцтва валер кавалеўскі на гэтым мы развітваемся. Дякую а пра перспектывы новай партыі Віктара Бабарыкі я таксама спытаўся ў палітычнага глядальніка Віталя Цганкова. З тых слоў, які заявіў Бубарыка, скажем выступаючы в еўрапарламенце, пакуль нельга рабіць нейкіх высноваў пра гэтую партыю разам, што нас уяўляе, якая будзе структура, якая мэта. Адназначна можна сказаць, што безумоўна, сённяшні беларускі рэалій такі, што ўнутры Беларусі, ніякая дзейнасць палітычная немагчыма <clears throat> паколькі беларусі сажаюць за зусім драбнейшыя рэчы за лайки э, за нейкую крытыку любога міліцыянта не кажучы жа пра крытыку кіраўніцтва краіны таму нават і людзі якія ўселяк давяряюць бабарыку лічаць яго сваім палітычным лідарам тыя якія знаходзяцца беларусі безумоўна не будуць рызыкаваць там выходзіць на сувязь тым больш на рабіць нейкія палітычныя дзеянні ад імя гэтай партыі. Што тычыцца і ідэі, то тут галоўнае пытанне ці бабарыка і яго паслядоўнікі, які знаходзяцца за мяжой беларусі хочуць у гэтай партыі аб'яднаць таго каго называюць у палітычнай сфере бабарыканцы то бок члены каманды бабарыкі яго прыхільнікі якія засталіся з двадцатого года альбо можа быць сыходзячы з назвы з гэтай партыі можа быць якраз барыка хоча аб'яднаць э, больш шырокае кола тых э, скажем палітычных актывістаў якія зараз апынулись за мяжой і парты якія былі закрыты скасаваныя ў беларусі за апошнія гады это фактычна все парты апозіцыйныя і мала апозіцыйныя то ўсіх гэтых людзей можа быць хоча бабарыка аб'яднаць нейкую адну структуру гэта зусім так сказаць іншая ідэя і і прынцыпе цяжка адказаць на сёння якія мэты будзе ставіць гэтае аб'яднанне гэтае умоўна назовем партыя ці рыхтавацца да нейкага часу чэну калі беларусі па тых ці іншых прычынах наступяць э, палітычныя змены бок дэмакратыі наступіць магчымасць праводзіць выбары ці рыхтавацца да гэтага і альбо другі варыянт ну вліваться ў тую апозіцыйную э, як называюць эмігранцкую палітыку якая існуе за межамі беларусі мы бачым што ёсць там вольная беларусь э, партыя вакол зноона пазняка павел северынец зараз зноў збіраецца аб'ядноўваць сваю беларускую хрысціянскую дэмакратыю якая ну скажем загразла в нейкіх там раздорах і гэтак далей ну а з іншого боку чаго можа быць кепскага калі бабарыка будзе нейкіх людзей аб'ядноўваць вакол сябе каб яны прыстаўлялі пэўную участку э, беларускага грамадства на розных замежных я таксама спытаўся у віталя цыганкова наколькі моцна палітычныя перспектывы самога Віктора бабарыкі звязаныя з перспектывамі вось гэтай новай партыі гэта такое э, складанае пытанне дзе можна только даваць нейкія прагнозы аналізуючы мінулыя і аналізуючы нейкія тэндэнцыі якраз паспрабаваў гэта напісаць в адным з сваіх тэкстаў сёння і мне здаецца што ёсць такая ілюзія што бабарыка можа аўтаматычна перанесці на сябе тую папулярнасць якая ў яго была у травні чэрвені два года калі ён аб'явіў пра свой намер ісці на прэзідэнцкія выбары і тады ён безумоўна быў як паказвае сцыялогія тыя летнія месяцы самым папулярным палітыкам беларусі і калі былі б вольныя выбары без фальсіфікацыі ён бы верагодна выйграл іх там першым ці ў другім туры і безумоўна в абарыканцы сам ён пра гэта памятаюць разумеюць але Можа быць, менавіта ў іх ёсць такая памылка пераносу тых рэалій на сёння. Бо тады народ, э, скажем так, ну, паверыў бабарыку і ён спадабаўся народу э, тым людзям, якія э, в пытаннях казалі, што будуць дзело галасаваць. Можа быць не таму, што ён гаварыў нейкія яркія рэчы, ён быў зусім новы палітык, ён вельмі асцярожна выказваўся, а таму, што гэта быў паспяховы чалавек, кіраўнік банка, багаты чалавек, які кінуў выклік лукашэнку. А все-таки э, беларускія выбарнікі любяць, калі Лукашэнку процістаіць не проста палітычны актывіст, протистаіць чалавек з э, нейкай біяграфіяй з нейкім статусам гэта был і там в 2001 годзе владимир ганчарик кіраўнік прафсаюзаў і андрей санніников у 2010 годзе владимир нікляев людзі якія чагосьці дабіліся ў жыцці і э, штосьці сябе прадстаўляюць в двадцатым годзе пасля даволі істотнай паўзы э, вылучэння такіх людзей вось вылучыўся бабарыка кіраўнік банка Э, тым больш расійскаго банка які выглядаў што можа перамагчы лукашэнку але зараз ну як бы это не сумна канстактаваць ну бабарыка ён доўгі час сидзеў э, с катаваннямі самымі страшнымі пакутамі і зараз ён з'яўляецца былым палітвязням зараз ён не з'яўляецца там кіраўніком чагосьці ён з'яўляецца ну скажем палітычным актывістам можа быць стане кіраўніком гэтай структуры партыі і з этого пункту гледжання ну відавочна што ён не можа мець той самы рэйтынг які меў у двадцатым годзе весь вопыт беларускай апозіцыйнай палітыкі паказвае што пасля выбараў нават самы э, істотны вялікі для беларусі рэйтынг беларускіх пазіцыйных э, палітыкаў удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі даволі рэзка падал на наступныя месяцы фактычна абнуляўся і выхадзілі новыя людзі на гэтую ролю так было фактычна кожныя выбары адзінае выключэнне мы маем зараз ну это спецыфіка сітуацыі феномені светланы ціхановскай што тычыцца я не магу выбірацца на нейкія астралагічныя дадзеныя як сцвярджаецца іх няма на контррэйтынгу бабарыкі ціхаровскай сённяшняй беларусі Ну, але вот гэтае маё разважанне дазваляюць мне ну скажем рабіць выснову што ў яго не можа паўтарыцца гэты скажем феномен двадцатого года і таго свайго рэкорднага рэйтынгу при сваім сённяшнім статусе скажем эмігранцкага апозіцыйнага палітыка ён ніяк не дасягне І напрыканцы нашай размовы я спытаўся ў палітычнага лядальніка Віталя Цганкова, які ўвогуле сэнс маюць рэйтынгі палітыкаў у цяперашніх умовах, калі ўнутры Беларусі рэальнае палітычнае спаборніцтва пакуль што немагчымае безумоўна на сёння гэты рэйтынгі не мае сэнсу і я гаварыў тым ліку ў нашай праграме некалькі там тыдняў назад свабодзе што сёння ну, беларускія апозіцыйныя палітыкі за мяжой яны не выбіраюцца на рэйтынгі яны выбіраюцца на тую рэальнасць што яны жывуць сярод замежных партнёраў і працуюць перш за ўсё можа быць для беларусаў за мяжой дабіваючыся нейкіх для іх паслабленняў там эміграцыйных візавых і гэтак далей але ну бабарыка напэўна думае яго паплечнікі думаюць і чаму гэта нельга выключаць што у нейкі ну скажем не самы далёкі час беларусі могуць адбыцца пэўныя палітычныя змены і трэба быць да іх гатовым каб вярнуцца беларусь мець нейкі рэтынг для таго каб з гэтым рэйтынгам вярнуцца беларусь я а, толькі ў гэтым а, бачу сэнс ну рабіць нейкія выказванні такія якія будуць падабацца беларусам беларусі в прынпе гэта а, Э, даволі нармальна для палітыка іншая справа што ніхто самым э, высокім аналітычным розумам і там інтэлектуальным э, айкю не можа даць прагноз дакладны калі гэтыя змены могуць адбыцца можа не адбудуцца праз два три гады а можа праз десять і у гэтым сэнсе ну ставка на тое каб працаваць для людзей беларусі яна можа быць дастаткова стратэгічная але ну асабліва з улікам у можа быць і ўзросты бабарыкі яго стану здароўя можа быць толькі на гэта бабарыканцам не варта разлічваць а безумоўна можа быць больш рэалістычным будзе для яго вот увайсці у гэтую так званую эмігранцкую палітыку і змагацца прыблізна за тое за што змагаецца офіс стан цігановска гэта было меркаванне палітычнага глядальніка віталя цыганкова Выглядзіце пік свабоды, вынікі тыдня мы падводзім у нашым выпуску і крыху пазней у нашай праграме пра знаходку новага асобніка кнігі францішка скарыны. А на гэтым тыдні стала вядома, што служба эвакуацыі, якая 5 гадоў вывозіла людзей з беларусі, ратуючы іх ад палітычнага пераследу, падзялілася на дзве каманды. Частка каманды фактычна заснавальнікі эвакуацыйнай службы перайшлі ў асобную ініцыятыву про эвак, гэтыя людзі пагутарылі з намі, але яны хочуць захоўваць ананімнасць. А частка працягне працаваць пры фондзе байсол. І кантакты абедзвюх службаў эвакуацыі ёсць у матэрыяле на нашым сайце свабода кропка орг мы дамо спасылку. А я спытаўся ў прадстаўніка байсол з метра Ягорова, калі чалавек пад пагрозай арышту Беларусі і хоча пакінуць краіну, ці параіў бы ён паклаўшы руку на сэрца звяртацца ў байсол, альбо ўсё ж да новай ініцыятывы проэвак, дзе працуюць ягоныя былыя калегі. Паклаўшы руку на сэрца, я скажу звяртайцеся ў байсол. Таму што я прынамсі дакладна ведаю, па якіх стандартах апрацоўваецца ў нас інфармацыя, як, як яе бяспека выглядае. Як у, у нашых былых калег гэта цяпер э, адбываецца, я не ведаю ні кепскага, ні добрага ў гэтым сэнсе. Я, канешне, разумею, што яны стараюцца як найлепшы, напэўна, іх ўсё окей. Okay але вось каб выдаваць нейкія гаранты то напэўна байсол вось і ну шчыра кажучы калі б хтосьці з маіх блізкіх людзей сяброў э, хацеў бы вось выехаць пільна калі была такая патрэба то безумоўна я параіў байсол звяртацца і спадар ягораў патлумачыў нашаму радыё наступнае я працытую яго калі мы хочам быць устойлівай арганізацыі мы не можемм пакладацца толькі на джентльменскія пагадненні вусныя дамоўленасці нам важная стандартызацыя ў падыходах гэта пра бяспеку і прафесіяналізм конец цытаты і я спытаўся спадара ягорова ці не можа быць што якраз стандартызацыя справаздачнасць ствараюць большую небяспеку для людзей і робяць працу эвакуацыйнай службы менш эфектыўнай Не перакананы, што э, менавіта па падвышэнню ўзроўню стандартаў ну ніяк не паўплывае негатыўна, прынамсі не паўплывае на якасць працы. Вось тое, што калегі прынялі такое рашэнне, ну што ж што ж тут зробіш Окей, ну мы будзем старацца працаваць не горш, а можа і лепш таксама у нас ёсць там э, свае рэсурсы на тое, каб развіваць далей э, службу эвакуацыі байсол вось гэтая справаздачнасць стандартызацыя пэўныя стандарты яны ніяк не паставяць пад пагрозу людзей інфармацыя э, также будзе ахоўвацца як і раней ахоўвалася ну і хочу сказаць што да сыходу гэтага не было так што у напрыклад нават я не ведаю нейкія шляхі эвакуацыі і не збіраюся пра гэта ведаць нават у працы ў новым фармаце з абноўленай камандай эвакуацыі ось ну таму што гэта такая інфармацыя которая мусіць трымацца максімальна у сакрэце каб яна раней часу не раскрывалася нікому асабліва сілавікам ось і гэты падыход мы безумоўна захаваем І я нагадаю, што кантакты абедзвюх службаў эвакуацыі і меркаванне іх прадстаўнікоў вы можаце знайсці на нашым сайце свабода кропка орга гэта быў прадстаўнік фонду байсол зміцер ягураў. З вами Алексей Знаткевич, тут пік свабоды мы падводзім вынікі тыдня. Даследчыца Вольга Шутава знайшла ў бібліятэцы герцагіні Ганны Амаліі ў нямецкім ваймары невядомы дагэтуль асобнік псалтыра. Псалтыра, дакладней, выдадзенага францішкам скарынам у вільні ў 1522 годзе. Кніг захоўвалася ў фондах пад памылковым апісаннем. Выкладчык Карлавага універсітэту ў празе Александр Паршанкоў патлумачыў нам, чаму гэтая знаходка сапраўдная сенсацыя. Вольга Шутава здзейсніла сапраўды цуд, Таму што так нечакана, раптоўна у нямметчыне знайсці новую невядомую кніжку з карыны невядомы асобнік не апісаны ніхто яго яшчэ ў руках не трымаў з беларускіх і еўрапейскіх даследчыкаў і такое здараюцца рэдка кнігі з карыны не часта новыя ўсплываюць апошні раз таксама ў нямметчыне дарэчы знайшоўся гёрліцкі асобнік біблій з карыны але гэта пражскія выданні А тут э, знайшлі выданні віленскія віленскія выданні значна радзейшае. Гэта першае, другое. Увогуле любая новая знаходка звязаная з імём скарыны для нас беларусаў мае істотнае значэнне, таму што скарына гэта фактычна наш бренд, гэта наше ўсё. Мы з ім пачыналі, мы з ім жывем зараз. І таму гэта істотна. А па-трэцяе, вельмі важна сказаць, што э, Вось э, гэтыя знаходкі паказваюць, што ў нас яшчэ ёсць куды капаць, ёсць дзе шукаць. І тады, калі падаецца, што ўжо ўсё э, даследавана, што абсалютна э, поле так скажам падчышчанае і тут бац у нямецчане у вядомай бібліятэцы, дзе працавалі э, знакамітыя даследчыкі, раптам знаходзіцца віленскае выданне з карын. Яшчэ важна сказаць, што гэтае выданне еўрапейскае, то бок яно, калавала яно мігравала ў еўропе і гэта э, паказвае кірунак даследавання таму што вельмі мала мы ведаем якім чынам э, выданні з карыны былі запатрабаваныя ў еўропе і э, хто былі іх уладальнікі чаму ім было гэта цікава і гэтак далей таму вось гэта новая новая кніжка якая знойдзена была у веймары яна дае нам магчымасць вось і гэта таксама даследаваць Што тычыцца можа біяграфіі скарыны, то гэтая находка дае не так шмат, як скажам э, находка, якую здзейсніў я ў кастрычніку, калі выявіў у прыватнай калекцыі фрагменты выданняў скарыны. Там э, паказваецца вроцлаўскі след скарыны і гэта наўпрост э, мяняе наше ўяўленні пра ягоную біяграфію. Але тым не менш вось гэты псалтыр, знаходка псалтыра гэта абсалютна, цудоўная навіна сапраўды напаўняе натхняе аптымізмам і я як прафесійны скараназнаўца магу вам сказаць што зараз нешта стала шмат скарынаўскіх находак і гэта не можа не даваць энергіі каб працягваць шукаць інфармацыю пра гісторыю вяліка княства літоўска гісторыю беларусі тут у еўропе і паспяхова гэтым займацца і александр прашанкоў таксама расказаў нам пра тое якая цяпер агулам сітуацыя з кніжнай спадчынай францішка скарыны тут э, вельмі істотна сказаць пра увогуле колькасць асобнікаў колькасць кніг скарыны э, э, залежыць ад таго як лічыць таму што кнігі скарыны яны не былі паасобку яны падшываліся ў канвалюты то бок умоўна ён выдаваў такія сшыткі у кніг бібліі па 100 старонак па 50 старонак а пасля э, уладальнікі іх э, сшывалі такім чынам там па 5 па 7 па 8 кніжак но увогуле э, мы можам казаць да 500 вось такіх шытачкаў да 500 асобнікаў вядома але збольшага яны знаходзяцца ў рассеі вельмі мала іх у беларусі пэўная колькасць у польшы ёсць нешта у празе ёсць у нямметчыне ёсць у даніі, ёсць у славеніі э, вось ёсць фрагменты ў славакіі э, у нямметчыне вось як ужо вядома але большая колькасць канешне у рассеі таму што гэтыя кнігі туды эмігравалі там аселі там былі калекцыянеры якія гэта збіралі вось ну і прыкладна э, кожнай кожнага выдання засталося ад двух да 40 асобнікаў напрыклад псалтыр пражскі 1517 года захаваўся ў двух асобніках а кнігі царстваў там некалькі десяткаў 30 40 я думаю что у свой час мы э, зможам правесці ў беларусі вялікую выставу з карынаўскіх кніг прывесці самыя цікавыя асобнікі у тым ліку з еўрапейскіх кнігасховішчаў я упэўнены што гэта адбудзецца таму што беларусы гэтага вартыя і скарына гэтага варты. І хацелася б, канешне, пабачыць такую вялікую выставу ў полацку, дзе, на жаль, няма ніводнай старонкі з э, кніжак нашага першадрукара толькі копіі. Гэта быў выкладчык Карлава універсітэту ў празе Александр Паршанкоў і больш пра новую знаходку новага асобніка кнігі з карыны можна знайсці на нашым сайце свабода кропка орг. На гэтым тыдні на канале радыёвабода выйшаў новы выпуск праграмы канапа Іван Прус і глеб сямёнаў зоркі беларускага Ютубу, з якімі зміцер гурневіч абмяркоўваў мову расійскі контент, беларускую ідэнтычнасць і тое, дзе браць сілы, калі простых адказаў ужо няма. Кто самый мимимишный эм, э, персонаж у белорусской политицы внутри Беларуси? Ну, поскольку э, я веду политическое шоу с Артем Шрайбиным, и на меня влияют э, его взгляды в том числе, настоящей политикой занимается Александр Лукашенко, а все остальные это... А я вот, ты так реально думаешь? Вы думаете, что Лукашенко в Беларуси всем керует? А кто? У тебя, у тебя есть другая информация на этот счет? Слушайте. Вы думаете, что... Вы думаете, что... Франок Вічорка! Франок вечерка всім заправляє. Не, ну вы думаете, что реально вот кожное-кожное пытание ну, доносит до Лукашенко? Нет, смотрите, это к тому, что просто он политик. Все остальные это чиновники, так, исполнители Але многія абсурдныя рашэнні которые пазней Артём шрайбан каментую цябе і магчыма которые вы высмеиваете я просто упэўнены что яны прымаюцца абсолютно на некім узроўні... конечно есть низовые инициативы безусловно ключевые решения в стране э, принимаются Лукашенко единолично и Лукашенко политик в том смысле что он задает рамку э, нашей завтрашней жизни кто определяет смыслы кто определяет что можно что нельзя проблема же белорусской политики в том что нет ярких политиков потому что ну, там когда существует один солнцеликий он всех убирает. Поэтому я, например, сейчас вот бесконечно смотрю... Гайдукевич, Олег. Смотрю... Ай, ну, ну такая грязь, честно. <laughs> Я вот сейчас смотрю тиктоки, например, с Юлией Тимошенко. Ты понимаешь, когда в стране есть конкурентная политика, в Украине. Я недавно как раз смотрел видос, где она решала, что нужно делать, значит, с Россией и с Крымом тогда, в 2014 году, по-моему. Что мы делаем с 8 миллионами э, россиян, которые живут в Украине? Расстреляем из атомного оружия. А мне очень нравится... они вот яркие, они а классные. Мне очень нравится, Юлька, может, и гроши, а але другим давала и, и жили нормально. Вот, понимаете, за нее хочется проголосовать. А у нас, если кто-то... У нас Яркого даже не пустят к СМИ, потому что, ну, так выстроена вертикаль, что ярких быть не должно. Должна быть Никто не должен масса. создавать, составлять конкуренцию, да, поэтому угу. как-то оценивать, он ну, только сострадать. Поэтому ну... не знаешь таких как будто бы мимишных, за которыми ты следишь. Цалкам перадачу з метра гурневіча канапа з иваном прусам і глебам сямёновым вы можете паглядзець на канале радыёвабода. Таксама калі ласка паставце лайк под нашим відэа падзяліцеся ім гэтак яго зможа пабачыць больш людзей. На гэтым я Алексей Знаткевич развітваюся з вами заставайцеся са свабодай. Выслухали падкаст свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка орг.